la malfacila teorio de la relativezzo. En novembro 1915, la tridexesiara Alberto Einsteino publicigis sian teorion de la generala relativezzo. Tio ocasis dec iaron post la publicigo de lia antaua teorio de la speciala au parta relativezzo post unu iarcento la mondo ancora miras pri la mensai productoi de tiu admirinda homo. En citiu novembro 2015, a mas comuniciloi ripete esprimas tion admiron cie. Sciencistoi gis nun insistas unuanime che tiu el trovajo estas unu el la plei gravai por la progreso de scienzo en la tuta historio. Post Einsteino, iui scienzei fundamentoi definitive changigis. Simile ocases ciam Galileo annoncis sia innovajoin en poco, ciam Darwino elaboris sian evoluismon en la decnava iarcento, cae ciam Watson cae Creeks prescribis la structuron de dono A en la dudeca i arcento. Tamen, oni povas observi unu apartajon. Relate la el trovoin de Galileo, Darwino, cae Watson Creeks, multae iom clerae homoi capablas esprimi almenau per generalae vortoi pri cio temas. Tamen, relate teorion de la relativezzo tre mal multae mese clerae homoi capablas almeno montri che ili havas etan ideon pri la afero. Dum quelcae tagoi mi esploris inter miai conatoi quiui ricevis universitatan clerigion, cae mi constatis che nau el dec tiai homoi tutte ne successas clarigi ion ein pri la Einsteina el pensajo. Effective, la afero estas complica por normalae homoi. En plei bona ocaso, oni povus citiel esprimi gin. Einsteino el trovis per matematicae calculoi che tempo cae spazio ne estas sen dependai dimensioi. Unu influas la alian. Nome, se iu obiecto movigias ie tre granda rapidezzo proxima au la rapidezzo de la lumo tritcent mil kilometroi en ciu secundo, tiam la tempo povas ricevi expansion. Stranga concepto. Por illustrigin, ordinare oni proponas la tiel nomatan paradoxon de la gemeloi. Gesonas kiel fantasta fabelo. Sur la tero staras du gemelai fratoi. Uno el ili equeturas al fora galaxio per raceto ie la rapidezzo della lumo. Ciam li revenas, li estas pli iuna ol la frato. Ne mirinde do che la teoria de la relativezzo de Einsteino sonas ancora ostrange al plei multe oreloi. Fakte, oni apena povas imagi aplicoin de gi en la ciutaga vivo, se oni ne estas faculo. Tio estas comprenebla, char gi concernas obiectoin movigiantain ie rapidezoi tre grandai. Tamen, almeno pri unu populara instrumento, oni povas tion diri. La conata go po so, kiu helpas shoforoin en la automobila trafico, hava sian calculoin basitai sur tiu el trovo, char ili dependas de satelitoi kiu imovigas ie miloi da kilometroi en ciu secundo. Ien, ni alvenis al unu aplico de gi en la reala mondo. Cai citie, finigias mia modesta latino, relate al tiu temo. Nu, Alberto Einsteino ja meritas cies admiron. Plei clare tion esprimis la scherzema Charles Chaplin. Ciam ili rencontigis, ocasis la jena dialogo. Einsteino, mi admiras vin. Sen paroloi vi estas comprenata cae amata tra la tuta mondo. Chaplin, plida valoro vi havas, la tutta mondo vin admiras, quancam neniu comprenas cion vi diras.